io nova en esperantujo. En la jaro 2016 nova eldoneio aperis en la esperanta mondo. Post kvar jaroj montras ke tio estas salutinda FACTO por nia movado, por nia lingvo, por nia kulturo. Gi iam conqueris respecton. Gia fondinto cae posedanto estas la Flandra esperantisto Lot van de Veld, chemiisto, vegano, fotisto, sperta activulo, quiu instruis nian lingvon en Japanuio, cae plur foie premiigis en la belarta concursoi de Universala Esperanto Asocio. Li iniciatis sian eldoneion kun la cefa ideo disponigi al verte muloi la ebletson publicigi libroin lau malgrandai quantoi, prese cae virtuale, do sen la besono investi grandain mon quantoin. Tre interesa concepto, quiu certe helpas nian esperanto movadon. La Eldoneo proponas cefe libroin en esperanto, originalain cae traducitaen, sed ali lingvai volumoi trovigas ancao en la catalogo. Iam estas disponibla du deco da interesei titoloi, romanoi, novelaroi, infan libroi, poemaroi, vortludoi, cae aliei ludoi. La el mem estas autoro de plurai el tiui vercoi cae ancao la conata bulgara vercisto Julian Modest contribuas per plurae titoloi. Curiosajo, cun patroi cae cun patrinoi, collecto da racontoi pri un bando, afric de vena religio tre populara en Brasilo. La eldonoi de Libera estas anca mendeblai per la reteio Amazon nun tempe mi finas la legadon de la romano Aspiroi, el shutita en computila formo. La autoro estas Lod van de Veld. Temas pri crim romano, sed lau neordinara formo, subtile psicologia, con bone construitei roluloi, cae en curiosa socia cadro. La lingvo estas flua, agrabla, vigla, esprimoricia cae malpedanta. Entute, tre agrabla legajo. Ne necessas emfasi la gravetson de eldoneioi por firmidio de la fenomeno esperanto dum la dodeka iarcento. Sen ili, certe mia historio estus tutte alia. La affero comensigis per la Parisa Hachette, cion Burle varbis por Esperanto en 1901. Sequis decoi da alie en multae landoi. Ni nur la legendetsen toco stafeto, la laguna en Canariae insuloi poste en Antwerpeno, Belguio, e di studio Piso, Italuio, Flandra Esperanto Ligo, Fonto Brasilo, Cavaper Cechio, Sezonoi Rusuio, Mondial Usono, Universala Esperanto Associo, Nederlando. Compreneble, ne eblas mencii ciuin tiaen entreprenoin, ciui ne calculeble contribuis ala Esperanta culturo. Tre interessa fenomeno estas que multae esperanto eldoneioi, tre gravae por mia movado, estis initiatite de grupeto da idealistoj foie et de sole curagiuloi, quiui dedicis sian tutan energion alla afero. Admirindai homoi!